prije svega prenosim vam pozdrava i dobrodošlicu gradonačelnice Ana Marije Blažević, u čije sam danas ovdje i čestitam vam peti rođendan, dakle kampu e, koji je nastao iz Miramide i to je razlog da se ja Zeru vratim u povijest i jako mi je drago da sam prvi put u ovih pet godina imala priliku doći sudjelovati na vašoj konferenciji bilo kojoj jer ste imali raznih zanimljivih tema što do sad nije bilo moguće za vrijeme radnog vremena i danas je Zeru nezgodno jer radim sa ovaj, strankama koje dolaze u Turkom i Četvrtkom. Ispravak Mirjani, ja nisam surađivala sa volonterskim kampom, odnosno volonterskim projektom Pakrac. Ja sam jedna od prvih domaćica u gradu Pakracu, to je bilo 1993. godine. Gotovo zajedno smo došli u Pakrac, volonteri i ja. Ja sam se zaposlila u uredu UNDP UNOV, dakle ured iz Beča, kao administrator gdje sam radila do iza deska ja i sva moja u tom vremenu rođena djeca, iz tog vremena poznam Burkija koji je došao u drugoj ili trećoj grupi, ne sjećam se više. E, moje područje je bila komunikacija sa svima s njemačkog govornog područja, kasnije engleski, koji danas govorim kao indijanac. E, Centar za mirovne studije nastoje na temeljima onog što se ovdje događalo u dobrim i lošim stvarima, događalo se svašta. Između ostaloga, e, mladost koja je danas ovdje po nekim sasvim drugim načelima jednako nadobudno je dolazila tada srušeni, minirani, vrlo, vrlo opasni pakrac, gdje masa pakračana nije mogla doći živjeti jer im je bilo preopasno. E, bilo je svakakvih situacija, od toga da e, su i građani prihvaćali loše, da su djeca bila njima oduševljena, a u konačnici je taj cijeli projekt unio toliko nade i entuzijazma u naš grad, toliko novih ideja, novih ljudi, e, novih vještina od jezika, od e, glumačke, od lutkarske, od svega onih što je svako to mlado biće donijelo sa sobom. Što je na kraju taj nekakav end efekt bilo čega što vi donosite kad dolazite sudjelovati na nekoj temi. Vratit ću se na temu koja je tema vaše konferencije, to su mladi. I odmah ću baciti kritiku onima koji su lokalno ovdje. Ne vidim vas ondje gdje vas treba biti. Dakle, kako god vaša konferencija danas išla, kako god vaše Nezadovoljstvo bilo iskazano suradnjom formalnog i neformalnog sektora. Jedino se može napred. Inicijative su uvijek dobro došle, ali ih u nekom segmentu treba formalizirati. Koliko znam sa aspekta svog radnog mjesta, što su društvene djelatnosti, sve, ali baš sve inicijative se razmatraju. Nema glupe ideje, nema glupe inicijative. Osobito kad se tiče mladih, kad se tiče obrazovanja i kvalitetnog slobodnog vremena. Dakle, pozivam s tog s ovog mjesta na radim i u ime gradonačelnice sve inicijative koje se tiču mladih, a to u krajnjem slučaju ima za, nešto konačno da naš grad opstaje i ostaje, dakle sve je dobrodošlo. Pozvali ste bilo da ste neformalna grupa, samo inicijativa ili ste članovi udruge. Informacije radi, ne znam da li ste radili to, u Pakracu djeluju svega dvije grupe mladih. Jedna je udruga mladih Mali Most, koji su, čiji su članovi uglavnom studenti, sustavi se, sastoje se vikendima i jedan od većih stvari koje su vidljive u zajednici organiziraju malo nogometni turnir svake godine u okviru manifestacije Pakračko ljeto. I naprave jedan dobar parti i ta sredstva koja su prikupili odluče kamo će dati. Druga udruga je udruga djece branitelja Pakraca ili Pika. Oni se bave temama domovinskog rata, e, imaju nekakve edukativne aktivnosti. Nemamo niti jednu udrugu mladih kao mladih, a da to nije vezano za neke... I imamo naravno mlade u sportu, gdje grad podržava također sekcije mladih. Imamo još sekcije mladih pre nekim udrugama. E, na tržištu udruga ili na tržištu utjecaja, pa nazovite ga i političkim, jer on u konačnici jest politički, nedostaje glas mladih. Nedostaje inicijativa, nedostaje prijedlog. Postoje i formalni savjet mladih, imamo ga u svakom sazivu. E, nisam kompetentna davati ocjene da li oni dobro ili nedobro rade, rade u skladu sa zakonom, ali mislim da mogu više i mislim da vi koji imate inicijativu, vidim tu da nažalost ne poznajem svu, mladež, ali ne poznajem, e, svi ti i udruge i savjet mladih imaju mogućnost saslušati vaše ideje, a u konačnici moja vrata su vam otvorena.